Beraz, e, 2000 eta martxoaren amaikan irunian izan dako manifestazio baten ondoren, e, bueno, atxiloketa batzuk izan ziren, arrestatze batzuk, hori eta errenteriako lau gazte atxilotu zituzten, zazpi jabetea iragandira, gartzelan jarritzen dute, eta gorkoan, bueno, ba, kasu honi buruz, eta e, horretako lauen e, bezala, ezaguna den kasuari buruz hitz egiten, hitz dugu horretarako, Marisa Mujika, endikaren ama, kaixo arratsaldean. Kaixo arratsaldean. Anabel Bartzena, serrena ama. Eta baita ere Patxi Petriarena, biak eh, bueno, ba esan bezala sirren gurasoak, eh? Bai, arratsaldean. Eh, bueno, Entzuleak e, kokatzeko egia da Euskal Herrateetan, honi buruz e, behin baino goi izan dugula, baina gogoratuko dugu. 2000 eta mazazpiko amaika, e, bueno, ba, nola e, eta zer gertatu zen zehazki, nola jakin izan zenuten, zer gertatu zen egun horretan? Ba, egun horretan manifestazio bat e, izan zen irunian, e, hainbat bat taldeak e, antolatua, eta, bueno, gugiakin genuen arratsadeko arratseko bederatziak inguruan ba, e, izan zirela, bueno, nik konkretuki irratian entzunen, nuen irratian, ba, lau atxiloketa izan zirela, lau lagun errenterikoak, eta gero den bitartez eta zenbait lagunen bitartez iritsi zitzaigun, ba, bueno, gureak e, zeudela, gureak zirela atxilotuak, ez? Ba, berala mugitu ginen, eta e, iruñera, e, komisaldigian aur, aurkeztu genuen greburua, eta mm, abokatu batekin e, joan ginen e, laguna den abokatu batekin eta ari eskerrak ba, gure gaztek e, konfiantzako edo abokatu ezagun batekin deklaratu zuten e, komisariako deklarazioa eta ez e, ofiziozko abokatu batekin bestelara deklaratu beharko baitzut Bai, eta gero, bueno, eh, handik biegunera epailaren aurrean deit, deklaratzera daitu zituzten e, eh, Nafarrako instrukzio epaitegian, eta mm, ba, guk uste genuen, ba, dudari gabe, ba, etxera etorriko ginela haiekin, baina Nafarrako instrukzio epaitegiak, iruñeko instrukzio epaitegiak, laguaren instrukzio epaitegiko epaileak, erabaki zuen, ba, hauzia, hauzian inibitzea, bere burua ez horretan sartzea, eta aldiz hauzitegi eh, e, nazionalaren esku usteko eskaera egitea. Izan zitek elakoan gertatutako zeretan, izan zitek terrorismoaren, e, terrorismo moduan, e, izailkatzeko moduko ekintzak. E, eta denbora berean, e, agindu berean, edo beste, arekin batera eman zuen aginduan, aginduzun e, espetxean sartzeko. Mm-hmm. Hori da, Iruñako uzetegia azken finean, eh, Espainiako uzetegi nazionalaren artean zegoen eh, eskumen gatazka hori zuen, modu batean bestean Ma, ba, bai, horren ondorio sortu zen eskumen gatazka bat, zeren eh, Nafarroko instrukzio epaitegiak esan arena aritik e, Madrilgo uzetegi nazionaleko epailia presta gertu zen hauzia e, bere gain hartzeko. Naiz, hiru egunen buruan egin zuen nabardura bat eta erabaki zuen e, gure errekursuak eta ebatzi bitartean eta erabaki bitartean e, segitu zezala, baina e, naiz eta gero e, handik hilabete batera, Nafarroako e, provintzia hau zitegiak gure elegitea onartu eta eta esanan ez zegoela troismo gisa klasifikatu zailkatu zitekeen e, ezer eta beraz bertan e, argitu beharreko auzia zela hor sortu zen ba Madrilgoaren eta Iruñekoaren arteko eskumen gatazka eta hori gatazka hori mm, auzitik gorenaren esku gelditu zen horren gaineko erabaki ematea eta handik e, e, bila betera bitartean hauek egon dira eta oraindik daude eta ekainean hauzitegi gorenak e, erabaki zuen eh, eskumen hori dauzia erabakitzeko e, ala e, Madrilgo hauzitegi nazionalaren esku ustea. Hmm. Eta orduan hasi zen Madrilgoa hauzia eraman. Beraz, e, bueno, instruziari, instruziaren inguruan ez egiten e, dugu eta momentu honetan ba, zertan gaude, Zein da, egura? Ba, momentu honetan, e, eh, kainaz geroztik, e, eh, eh, uzitegi nazionaleko instrukzio epaile batek mm, darama ikerketa edo instrukzioa, eta emezortzi hilabeteko EPEa du hori ikerketa hori edo instrukzio hori burutzeko, eta tarte horretan, ba, orain gozartu duen baki bakarra izan da, e, gure eskari bati erantzunez, askatasun eskari bati, bati erantzunez, e, ez askatzea, e, preso segitu behar dutela, eta urrengo pausua seguruenik izango da eskatu duten polizi ikerketaren berri izatea, baina ez da oraindik ez dakik urren berri, eta hortik e, aurrera ba, e, ez dakigu, ez dakigu zenbat emezortzi hilabeteko muga du gehienez, eta aski luze, beraz, hmm. eta ez dakik guze urratxe mango dituen hor. Hmm. Bueno, lau atxilotu e, izan ziren, e, eh, iru, e, eh, bueno, e, momentu honetan gartzenan jarraitzen dute, iruñako espetxan daude ez da. Hori da. Hmm. Eta e, zein da bereien eguera, bereiekin e, duela gutxi egoteko aukera izan duzue, Bueno, go, e, momentu honetan daude deitzen den fies iru egoera batean, zen, terrorismo txat dezaketen ez e, egoera hori, ba, momentu honetan komunikazioak daude internetuak. Horrek esan nahi du, ba, bakarri dauzkatela, bi eskutitz egiteko aukera astean, eta gero guk egite ditugun eskutitzak, ba, prinsipioz haiek ikusi arte edo pasatzen dela, hilabete bat edo gehiago. gure komunikazio, ausko komunikazioak, bai, bizabizetan, bai, e, sale, sale arruntetan, grabatuak daude, beraz, gu joaten garen kartzelara, badauzkagu, toki ezin dugu edo ezin tokitara joan, daukagu espreski bakoitza, toki batea joan behar du, sala batera, ba, guretzako espreski jarria. Horeretako lauak bezala zagotu den kasuari buruz hitz egiten e, dugu, goratuko dugu martxoaren e, eh, amaikan, ortengo martxoaren amaikan, iruinan manifestazio baten ostean, ba horeretako lau gazte atxilotu zituztela, eta bereien gurasuekin hitz egiten jarraitzen dugu. Ba, azpi marratu nahi dugu, desproporzionatua izan dela, berdintasuneko prinsipioa ez dela aplikatu gure kasuan, zen olako manifestazioan izan direnean, istatu mailan, inoiz ez da ipatu terrorismoarena, badakigula hemen ere gerta daiteke laulako gauza bat, oso gaztea direla, hogei urtekoak, eta azkenian bere bizitza eten da, ezin dute jarraitu ikasten, edo zaitasuna dauzkatela jarraitzeko ikasten, eta, bueno, irutzen zaigula justizia ez denian e, eh, proporzionatua ez dela justizia, eta, bueno, eskatzen dugu jendearen laguntza, ba, nola bait ba, egoteko erne ba, beharko degulako jendearen laguntza. Bueno, eh, Euskola izan ginen eh, eh, giza eskubideen batzordean, gure eskari batian harrera eman zioten eta, eta hartu gintuzten. Eta horrekin batera, konbeni da esatea zeurazki, ba, hautik e, mm, herriko errenderiko e, eh, lau alkate, oraingo alkateak eta lehenago alkate izan dako iru egin zutela adierazpen bat, nahiko jartzen izan zuena, non esaten zuen ba, e, gertatutako istiluak e, gaitzesten zituztela, baina horren ondorioak e, lau mutila hui e, zehozkinez eta zehazki preso dauden iru mutila zehozkinek, zehozkinez, ba, pixka bat gainditu iten zutela, ba, e, gertaren proporzionaltasunaren eta eta neurriaren zentzu, ez eta e, auzitegi ikusi beharko litzateke lauzi hori eta ezinola ere e, e, auzitegi berezi batean edo terrorismoaren akusaziopean eta eta bitartean mm, gazteak preso edukiz. Eta orduan, ba, adirzpen horreko jartzuna izan zuen eta Eusko Legebiltzarrean ere gizasku biden bat zordean, e, bueno, hainbat e, taldetako kideak e, alako hildo horretako adirazpen bat babesteko presta ziren e, illa guztiak. Eta beraz, ba, bueno, aldertatik, e, pixka bat e, kalean jendeak e, ikusten duen bezala ba, akusazio posible hori, arriskatzen duten akusazio hori, eta horren ondorioz izan ditzaketen ziorrak, eta preseukitzea bera ba, neurriz gaineko neurria dela. Eta herriak edo kalean jende ikusten duen bezala erakundeetan ere eh, ba, neurri handi batean hori ikusten da. Hortatzen eh, da, gaz, mm, orain hauzian, ba, hauziak lehengo bidetik segitzen du, ez dago gure etzako onuragarria den pausorik orain goz, naiz eta Nafarroko hauzitegiaren apirileko erabakia neurri handi batean aintzat hartzen zituen gure, gure eskaerak, baina Madrilen esku, auzitegi nazionalan esku gelditu denetik eh, ez, da, ez du aurrera pauso guretzako unik eman, mhm. baina bai, erran bezala jendearen eta eta erakunden aldetik badago ba, gure aldeko jarrera bat. Ez dakit, nolako azalpenak amate dituzte, eh, dizueten, ba, dibidez abokatuek, horrenako, e, eh, aipatu ezun, e, eh, oso neurri zorrotzak eh, hartu dira, e, kontuan hartuta ba, Euskal Herrian beste gora politiko batean aurkitzen aurkitzen garela. E, behar badan, martxoanen amaikako manifestazio hori mediatikoki eta bereziki Espainiako e, komunikabide eta medioek e, hartzun handia eman zioten horrek zerikusia dauka baitaren ba, hartutako e, neurriekin. Bai, e, bueno, handik zabaldu ziren irudi batzuk, ba, bueno, e, bueno, pixka bat, eh, eta behin eta berriz agertzen denean ikusten ditugunak batzuetan, ba, bueno, dira, segurazkian, gertatutak horik haundienak, eta gertatutako haundienak ere ziren izugarriak izan. E, gero horren inguruan egiten den epaile Nafar, oh, instrukzio epaileak egin zuen kontakizuna eta eta Madrilen oraingoz egiten dutena ba bueno da ba era bat eh, anpatua eta eta gazte hauei ba ez bakarrik eh, poliziaren atestatuak hain zuzen ere e, lotzen zituen gauza han gertutako gauza garrantzagun bat txiki batekin gero epaileak ba nahi dute pixka bat ematen du horren guztiaren e, zera zabaldu nahi dutela eta zerbait e, haundiaren e, errudun egin nahi dituztela. E, baina, bueno, hori Nafarroko zitegiak erran zuen hori kaleko nahazte bat desordena publiko bat izan zela eta ez gehiago. Funtzean, dagoena tartean da, kote penalaren artikulu bat aldatu zela, duela bi urte, jihadismoaren kasua direlata, eta terrorismotza eta artezakete dozein kausa, edo kauza komila artean ez dagoelako konzeptu hori oso ondo zehaztua eta eh, kasu honetan terrorismotza eta hartu dituzte ba, justu orain arte gudakigunez e, eh, altzasuko kasua eta gurea eta bueno, pentsatzen dugu ez dela kasualitate hutsa ba, Euskal Herrian izan dako nola eh, leporatze hori, bai, beste toki batean gertatu ez gero olako desorden bat edo, ba, oso e, zaila izango litzake, guk ez dugu ezagutu, zaila izango litzake terrorismo txatartzea, ba, desordenekin izandako manifestazio bat. Hmm. E, fiskalaren, e, fiskaltzaren eskairari buruz, ez dituzue horrelako e, ez, dago zer, ez dago zer, ez dago e, dago eta ez dago zer, ez Istuzian egotea horrek esan nahi du, e, iragan daitezkela behar bada hilabete batzuk, oraindik e, guztia martxan, jarri arte ez da. Bai, suposatzen da ikertzen ari dira momentu honetan. Jarritzen dutela ikertzen. Claro, e, gu jakin genuna zen, eskatu ziela, e, e e, foralei, polizia nazionalei eta guardia zibilei kasuen inguruko txostenak, orduan ikerketa ikerketak egin egiten ari dira, eta handikan txostena sortuko dituzte, eta horren e, oinarrian, ba, nolabait jakingo dugu ba, zer leporatzen dieten eta mhm. eta ez dauka zute horrelako egutegi bat e, buruan gutxi gora handa daiteken urtea amaitu baino lehen Pentsatzeko da mm, urte amaitu baino lehen edo behar bat pixka lehenago ere polizialen ikerketaren berri izango dela. Baina... Baina... Hemen sortzi hilabete daude nola bai? Oso, oso, agiteko, instrukzio oso egiteko. Oso saiatu gara pixka bate eh, azaltzen, e, bueno, gertakari osoa eta zertan eh, zertan den, noski. E, gogoratuko dugu, zuekin harrematan jartzeko eta baita ere antolatzen dituzuten ekimenen berri eta informazio guztia e, edukitzeko, hor baduka e, web horri alde bat, ez da? Bai, badugu webunea e, etorkizunen alde puntu eus, eta hor, bueno, alde batetik daukagu ba, gertatutakoaren zera bat, e, laburpen bat, pixka bat data nagusiekin, eh, jaso ditugun lehen aipatutako e, herriko lau alkateren adirazpena eta beste adirazpen batzuk, eta gure, gure aldarrikapen nagusiak eta bueno, informazio zera bat, eta baita ere ba, atxikimendua dirazteko sinadura emateko horria eh, eta hor. Eh, eta bueno, dosier osoa eskuratu dezake txosten osoa eskuratu dezake hortik e, nahi duenak. Ba oso ongi, e, horrekin gelditzen gara, esker mila iruei, e, gurean izatagatik, mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko.